casege ta haire e peide stelo kai lien episumo la lein hellenisti kai romaisti erotose epistata didaxon me ego poieso e an moi proscheis prosecho soi epimelos e peide un horose tuuto tu pragmatos tu testin tautes tes dialectu tes legomenes romaices epithumunta, epeidexo soi technon hoti huc esti tu tucontos anthropu catalabein, alla pepae deumenu, cae eu fuestatu einae matesin. Dia tuto toinum soi, mallon toi me eidoti, Meden diege esastai exce esomai. Hreia un soi estin ha parangelo. Ako e, mneme, dianoia, tribe cathe merine, techniten poiei. Tutos se autoe, e an parascheis, misthus dunasai mathein. Duo un eisin prosopa ta dialegomena, ego caisu su ei ho e peroton ego apokrinise esomai propantos un anagignoske tranos safos